บุ๊กทูแปดสิบเก้าโอกดอนไดเนียโอกดอนไดเนียประโยคคำสั่งหนึ่งโปรสตัิกีเอ็นะโปรสตักติกีเอ็นะคุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลย Είσαι τόσο τεμπέλης. Μην είσαι τόσο τεμπέλης. Είσαι τόσο τεμπέλης. Μην είσαι τόσο τεμπέλης. คุณนอนนานเหลือเกิน อย่านอนดึก Κοιμάσαι τόσο πολύ. Μην κοιμάσαι τόσο πολύ. Κοιμάσαι τόσο πολύ. Μην κοιμάσαι τόσο πολύ. คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน Έρχεσαι τόσο αργά. Μην έρχεσαι τόσο αργά. Έρχεσαι τόσο αργά. Μην έρχεσαι τόσο αργά. คุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสิ Γελάς τόσο δυνατά. Μην γελάς τόσο δυνατά. Γελάς τόσο δυνατά. Μη γελάς τόσο δυνατά. คุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน อย่าพูดเบานักสิ Μιλάς τόσο σιγά. Μην μιλάς τόσο σιγά. Μιλάς τόσο σιγά. Μη μιλάς τόσο σιγά. คุณดื่มมากเกินไป อย่าดื่มมากนักสิ Πίνεις υπερβολικά πολύ. Μην πίνεις τόσο πολύ. Πίνεις υπερβολικά πολύ. Μην πίνεις τόσο πολύ. คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้วอย่าสูบบุหรี่มากนักเลย Καπνίζεις υπερβολικά πολύ. Μην καπνίζεις τόσο πολύ. Καπνίζεις υπερβολικά πολύ. Μην καπνίζεις τόσο πολύ. Κουν πολύ. อย่าทำงานมากเกินไป Δουλεύεις υπερβολικά πολύ. Μην δουλεύεις τόσο πολύ. Δουλεύεις υπερβολικά πολύ. Μη δουλεύεις τόσο πολύ. να อย่าขับเร็วนักเลย Οδηγείς πολύ γρήγορα. Μην οδηγείς τόσο γρήγορα. Οδηγείς πολύ γρήγορα. Μην οδηγείς τόσο γρήγορα. Μιουλερ. Σηκωθείτε κύριε Μιούλερ. Σηκωθείτε κύριε Μίλλερ. Μιουλερ. Καθίστε κύριε Μιούλερ. Καθίστε κύριε Μίλλερ. Μιουλερ. Μείνετε στη θέση σας κύριε Μιούλερ. Μείνετε στη θέση σας, κύριε Μίλλερ. Έχετε υπομονή. Έχετε υπομονή. Πάρτε τον χρόνο σας. Πάρτε τον χρόνο σας. κα. Περιμένετε μία στιγμή. Περιμένετε μία στιγμή. ระวังนะคะ Προσέχετε. Προσέχετε. กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ Να είστε συνεπείς. Να είστε συνεπείς. อย่าโง่ Μην είστε κουτός. Μην είστε κουτός.